is van die toren wat uitsteek. Die mensen van Tekoa het ook het tweede stuk meer reggemaak, dit was van oorkant daar die groot toren tot bij die meer van die offel. Die priesters het die stuk meer boek aan die perdepoort reggemaak, elkeen het die stuk meer oorkant sy huis reggemaak. Sadok sien van hem het die stuk meer oorkant sy huis reggemaak. Samuel sien van Sakanya het die volgende stuk reggemaak. Samuel was die wacht bij die poort oos van die tempel. Hanania ja sien van Selemio en Gaal, die sese sien van Salaf, het ook het tweede stuk meer reggemaak. Meselam sien van Berekja het die stuk oorkant sy kamer reggemaak. Malkia, een goudsmit, het die stuk meer reggemaak tot bij die woonplek van die tempelslawe en die handelaars. Dit was die stuk meer langs die wachtpoort, tot bij die boekkamer op die hoek van die meer. Die geidsmede en die handelaars het die stuk van die muur tussen die boekkamer en die skaappoort reggemaak.